Արցախի հանրապետության վարչապետ Արա Հարությունյանի եւ Արցախի պետական համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի ուսանողների ավանդական դարձած հանդիպումն այս անգամ կայացավ ուսանողների միջազգային օրվանից ընդամենը 2 օր անց։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը փոքրինչ ուշացումով շնորհավորեց նրանց անդրադառնալով հանդիպման նպատակներին։ Այն է ավելի մերձ ծանոթանալ եւ քննարկել մեր երկրի տնտեսությանը վերաբերող մի շարք կարևոր խնդիրներ։ Արցախի մայր բուհում կարծիք է ձևավորվել, որ վարչապետը հանդիպում է միայն ապագա տնտեսագետների հետ։ Սա իհարկե թյուր կարծիք է հաճախակի հանդիպումում տնտեսագետների հետ, որտեղ հաճախակի տնտեսագետներն են այդ ցանկությունը հայտնում, պատրաստ եմ հանդիպել բոլորի հետ, ավելի փոքր ֆորմատով կամ այս ֆորմատով, որտեղ ամիջական զրույց եւ ամիջական խոսակցություն ակնկալում եմ ունենալ, տեսնել ձեզ եւ այսպես կառուցել մեր հարաբերությունները։ Մյուս կողմից էլ բնական է, որտեղ ես ինքս տնտեսագետ եմ եւ ինձ համար էլ ավելի հեշտ է, մյուս կողմից էլ անհրաժեշտ է, քանի որ դուք ապագա մեր երկրի կառավարիչներն եք, ենք, տնտեսության ղեկավարներն եք լինելու, եւ այդ առումով պետք է հասկանաք ուր է ընթանում մեր մեքենան կամ մեր նավը կամ մեր գնացքը, որպեսզի ձեզ համար պարզ լինի եւ մյուս կողմից էլ համոզված եմ, որ բազմաթիվ խնդիրներ, առաջարկություններ կլինեն, որը կօգնի եւ ձեզ եւ մեզ։ Որ ասեմ, բավարարված եմ գոհ եմ ընդհանուր ակտիվությունից ձեզ, կասեմ որ ոչ այդտեղից սկսեմ, որովհետև մի երկու անգամ փորձել են կատարել տարբեր աշխատանքների, մրցույթների, բայց զգացել են, որ չկա այն ակտիվությունը եւ այն խանդավառությունը, որ այսօր մեզ պետք է։ Եվ այս առումով ուզում եմ հորդորել ձեզ լինել ավելի ակտիվ, ավելի համարձակ։ Համարձակ ինչու, որովհետև շատ ժամանակ մտածում ես, արդյոք անհրաժեշտ է անել այդ առաջարկությունը, տալ այդ հարցը, ինչպես կդիտվի շրջապատի կողմից, ընկերների կողմից, դասախոսների կողմից եւ դրա համար եւ դասի ժամանակ եւ հանդիպումներում տարբեր ձևաչափով մանավանդ այսօր Կառավարության ղեկավարն ուսանողներին հորդորեց զերծ մնալ կաշկանդումներից, բարթույթներից, նախապես ծրագրված հարցերից, որոնցով տպավորությունը ստեղծվում թե խորապես տեղյակ են ոլորտի գործընթացներին եւ անմիջական զրույցի միջոցով շփվել, առաջադրել հարցեր, որոնք մտահոգության կամ հետաքրքրասիրության արդյունքում են ծնվել եւ որոնց պատասխաններից կարելի է քաղել օգտակար ու կարեւոր տեղեկություններ։ Նման ձևաչափով հանդիպումներն առավել ուսուցողական բնույթի են Նման հանդիպումներն առավել դասախոսության բնույթ են կրում, որոնք եզակի հնարավորություն են ընձեռնում ուսանողներին ամենայն մանրամասնությունները լսել կառավարության ղեկավարից։ Հանդիպմանը նախորդել էր Արցախի հանրապետության կառավարության հերթական նիստը, որտեղ հավանության է արժանացել ԼՂ 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին ԼՂՀ օրենքի նախագիծը, որն առաջիկայում ուղարկվելու է ազգային ժողով։ Բյուջեն երևի 2015 թվականին ծանոթ եք 87.2 միլիարդ ծախսայի մասով։ Դիֆիցիտը մեր 2015 թվականին եղել է 4.9 միլիարդ, 2016 թվականին նախատեսում ենք 2.8 միլիարդի շրջանակներում։ Իսկ բյուջեն ծախսայի մասով կկազմի 87.9 միլիարդ։ Մոտ 700 միլիոնով ավելացրել ենք ծախսերը, բայց զուգահեռ պակասեցրել ենք դիֆիցիտը։ Նախ ինչ են պլանավորում դեֆիցիտով բյուջե, սա ոչ մասնագետների կողմից մանավան շատ է խոսվում, երկիրը, պարտքեր եւ այլն, ինչու են այս քաղաքականությունը վարում։ Ցանկացած երկիր եւ եթե երկրագնդում վիճակագրությունը չեմ նայել, բայց հաստատ պետությունների 95%-ը ունեն ձևավորած պետական պարտք արտաքին եւ ներքին։ Իհարկե, տնտեսագետների մեծ մասը կողմնակից են ունենալ ներքին պարտք, մի մասն էլ տարբերակում չեն դնում, բայց այդ պարտքը ինչու են ձևավորում պետության շարժը ավելի արագ կազմակերպելու համար։ Եթե մենք ունենք 2015 թվականին եկամուտների հնարավորություն 82.3 միլիարդի, ապա երկրում անհրաժեշտ է կատարել 87.2-ի ամենահամես թվերն եմ ասում։ Դրա համար մենք նախատեսում ենք դեֆիցիտ եւ ներենգրավում գումարներ։ Իհարկե կարող հարց առաջան, ինչու ենք ներգրավում, թող ծախսերը կրճատենք։ Իհարկե այստեղ կա օբյեկտիվ եւ սուբ սուբյեկտիվ գնահատականներ, կարծիքներ։ Մի մասը կարող է ասել, սխալ ենք ծախսերանում, մենք ինչ որտեղ ընդունում ենք, բայց հիմնականում իրականացում ենք այն աշխատանքները, որը կառավարությունը ստանձնել է։ Ստանձնել է կառավարության գործունեության ծրագրով՝ սոցիալական, ներդրումային եւ ընդհանուր երկրի զարգացման ուղղությամբ։ Դրա համար մենք համարում ենք, որ սա պետք է։ Գտնում ենք նպատակահարմար։ Ինչքան է մեր տարիների ընթացքում պետության կուտակած պարտքը, ասեմ որ շատ համեստ, համեմատած ցանկացած այլ երկրի, շատ համեստ նաև մեր հնարավորություններից ելնելով, մեր բյուջեի, մեր համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշների համապատասխան։ Մանավանդ ներքին պարտք է։ Այսինքն դու կախված ես դրսից, օտարներից, որոնք կարող են քեզ պարտադրել։ Իսկ եթե ներքին պարտքի սպասարկման առումով ինչ որտեղ էլ ավելի մեծ տոկոս է լինում, դու արդյունքում ստանում ես, եթե բանկերի կողմից շահույթարկի տեսքով, եթե քաղաքացիներից ես ներգրավում կամ գազམ་ակերպություններից էլի տարբեր ձևաչափով եւ ընդհանուր առմամբ փողը մնում է երկրում եւ դուրս չի գալիս։ Սա էլ է մեխանիզմ։ 16 թվականը նշեցի, ընդամենը դիֆիցիտը 2.8 միլիարդ դրամի շրջանակներում պլանավորում ենք 17 թվականին արդեն, եթե սոցիալական նոր պարտավորություններ չստանձնենք հավասարակշռված կամ պրոֆիցիտով բյուջե, որը թույլ է տալու ոչ միայն տարիների ընթացքում կൂട്ടակած պարտքերը, պետական պարտքերը մարելու, այլ ինչ որտեղ ավելի ակտիվ քաղաքականություն իրականացնելու ներդրումային բնակավարում։ Իսկ այստեղ երևի մենք անելիքներ շատ ունենք։ Նույնը արդեն 18-19 թվականներին։ Հիմնական սոցիալական է բյուջեն, թոշակներ, նպաստներ, աշխատավարձներ, կապիտալ շինարարություն մոտ 9 միլիարդի, բիզնեսի աջակցություն աջակցության ներդրումային եւ ընդհանուր գյուղատնտեսության բնակավարում այդ թվում մոտ 6.5 մինչև 7 միլիարդի, հոսանքի սուբսիդիավորման գումարներ մոտ 2.5 միլիարդի։ Սրանք այն հիմնական ուղղություններն են, որը մենք նախատեսել ենք։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը միաժամանակ ներկայացրեց անցնող եւ գալիք տարիների պետական բյուջեների համեմատության եզրերը։ Մենք տարիների ընթացքում միշտ փորձել ենք խնայել մեր պետական միջոցները, այս տարի շատ ավելի համարձակ քայլի են գնացել, կրճատելով պետական ապարատը, կառուցվածքային փոփոխություններ անելով, մեքենաների քանակ կրճատելով, որ հասկանանք մոտ 250 հաստիկ է կրճատվել վերջի 2-3 ամսվա ընթացքում, մոտ 100 մեքենա եւ նախնական հաշվարկներով 800 միլիոն դրամ կրճատել ենք պահպանման ծախսերի ուղղությամբ։ Եվ սա պետք է շարունակել։ Բոլորս հասկանում ենք, գիտակցում ենք, որ մեր պետական քաղաքական համակարգը չի համապատասխանում մեր երկրի, մեր հնարավորություններին։ Պետք է լինի ավելի փոքր։ Կա նաև իհարկե խնդիր, որ մենք լինելով անկախ երկիր պետք է այդ բոլոր ինստիտուտները ունենանք, այստեղ եւս խնդրեմի առաջ են կանգնում։ Պետք է ունենալ ազգային ժողով, պետք է ունենալ։ Պետք է ունենալ մշտական ազգային ժողով, կա տարբեր կարծիք, այո կամ ոչ։ Մշտական նշանակում է, որ մշտական գործի են գնում աշխատավարձ են ստանում։ Պետք է ունենալ ինստիտուտները, մարդու իրավունքների պաշտպանի, դատական երաստիճան համակարգ, քաղցարայության խորհուրդ, տարբեր հանրային խորհուրդներ, ունենալ նախարարություններ։ Գիտեք, շատ ժամանակ ինչ են ասում, ասում են, կառավարությունը մեծ է, կառավարությունը պետք է կրճատել։ Ես ասում եմ, լավ, գործող մարմինը կառավարությունն է։ Կառավարությունը կրճատենք, մնացածը պահենք։ Այդպես էլ չի լինում։ Վերջիրջում մենք պետք է հասկանանք, որ տնտեսության զարգացում, սոցիալական ծրագրեր ընդհանուր երկրի շարժը ապահում է կառավարությունը։ Մնացածը կամ վերահսկում են, կամ գործիքներ են կիրառում, որ չշեղվի։ Բայց կոնկրետ շարժիչը կառավարությունը։ Եթե կառավարությունը կրճատենք ոչ համապատասխան, ապա նշանակում է, որ հարաբերությունը ավելի փոքր է լինելու։ Իսկ ինչքանով է պետք ունենալ այդ ինստիտուտները, դա արդեն հարցի մյուս կողմն է։ Սա է հիմնականում 16 եւ 15 թվականի բյուջեների տարբերությունը գործունեությունը։ 2008 թվականից կառավարությունը ստանձնել է հավակնոտ ծրագիր՝ ապահովել 8-ից 12% տնտեսական աճ։ Կառավարության ղեկավարը փաստում է, որ հաջողվել է մինչև 2015 թվականն արձանագրել այդ ցուցանիշը, իսկ 2015 թվականի 9 ամիսների կտրվածքով գրանցվել է 7.3% աճ եւ մինչև տարվա վերջ այն կհասնի 8-ի, համոզված է բանախոսը։ Նույն ցուցանիշների նախատեսում ենք ապագայում։ Նշեմ, որ սա շատ բարձր ցուցանիշ է, դուք հասկանում եք ինչ է նշանակում 8-10% աճ, Ինչ է նշանակում մեկ բնակչի հաշվով, եթե համախառն ներքին արդյունքը 500 դոլար է, 10% աճը եւ ինչ է նշանակում, երբ 3000 դոլար է մեկ բնակչի հաշվով, 10% աճը, կամ երբ քո համախառն ներքին արդյունքը 70 միլիարդ է ընդհանուր, 10% աճ պետք է ապահովես, կամ եթե 200 միլիարդ է, ելի 10% դա ինչ է նշանակում։ Այսինքն, քանի գնում այդ 8-10% աճ ապահովելը ավելի է ծանրանում։ Բայց հաջողվում է, հաջողվում է մեր իրականում հավակնոտ շատ ժամանակ նաև ռիսկային ծրագրերի շրջանակներում։ Ուղությունները, որը ապահովում է, օրինակ 15 թվականի 9 ամիսի հիմնականում ապահովել է գյուղատնտեսությունը, արդյունաբերությունում էներգետիկան հիմնականում եւ վերամշակումը, առևտուրը համարյա մնացել է նույնը, շինարարությունը պակաս է, բայց տարեվերջին ակտիվացրել ենք եւ եթե չհասնի 14 թվականին, ապա մոտ է լինելու 14 թվականի ցուցանիշներին։ Որքանով են հավաստի վերոնշյալ փաստերը, վարչապետ Արա Հարությունյանը մեջբերում է վիճակագրական մի շարք տվյալներ։ Գործող հարկ վճարողներ 2007-ին ունեցել են 3235 հարկ վճարող, 11 թվականին 4584, 14 թվականին 5110, 3200, 4500, 5100 ընդհանուր հարկ վճարողներ։ Եթե չի զարգանում երկրի տնտեսությունը, ապա որտեղից այսքան հարկ վճարող կա։ Եթե լինում է խախտում, ապա ցույց չեն տալիս հարկերը, թաքնվում են։ Արդյունքը պետական բյուջե մուտքագրված գումարները 2007 թվականին 13 ու 8 միլիարդ ընդհանուր 23.7 միլիարդ 11 թվականին, 14 թվականին 30 միլիարդից ավել։ Այսինքն դա տնտեսություն է այդ հարկ վճարողը։ Առանց բեզմետլսի ուզում եմ ցուցանիշ ներկայացնել, որտեղ բեզմետլսը ամենախոշոր հարկատունն է եղել 2007-ին առանց բեզմետլսի կազմել է 9.6 միլիարդ, 11-ին 19.5 միլիարդ, 14-ին 28.2 միլիարդ։ Սա փոքր եմիջին հիմնականում ձեռնարկատիրության զարգացման արդյունքում։ Ինչպես ապացուցենք, որ դա փոքր միջին շրջանակատիրությունն է։ Որոշ ուղություններ ասեմ։ Օրինակ ապրանքների արտադրություն։ Հարկ վճարողների քանակը 2007-ին եղել է 111 հարկ վճարող, 2011-ին 164, 2014-ին 206։ Հացաբուլկեղենի արտադրություն 74, 115, 116։ Գյուղմթերք, սննդամթերքի եւ ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն 35, 69, 107։ Պահածոների գործարան եւ այլն։ Կամ օրինակ աշխատողներ այստեղ ներկայացնեմ 434, 840, 940 13։ Ալկահոլային խմիչքների արտադրությունում աճ չենք արձանագրել։ 11 11 10-ը։ Իհարկե այստեղ ավելի շատ զարգացել են տնային տնտեսությունները, տնական գինին, թթիողին, խաղողին, ինչ որտեղ օրենքի խախտելով, շրջանցելով, ակցիզային ապրանք արտադրելով, սա կարգավորման խնդիր ունի։ Արևտուր շատ է խոսում, չէ՞ որ համատարած արևտրի կրպակները փակվում են, արևտուրը վերանում է եւ այլն։ Հարկ վճարողների քանակ 1920, 2568 մոտ 2585։ Տրանսպորտայինը 163-347։ Հյուրանոցային ծառայություններ 10-28-34։ Այլ սպասարկում 340-775-749։ Այսինքն, այն ցուցանիշներն են, որը ապացուցում են մեր տնտեսության աճը։ Վարչապետ Արահարությունյանն անդրադարձավ նաև մեր երկրի տնտեսական հերանեկարներին, հերանեկարային ուղություններից առանձնացնելով հանքարդյունաբերությունը, գյուղատնտեսությունը, հիդրոէներգետիկան, վերամշակումը։ Հանքարդյունաբերությունն է, որը շուտով դեկտեմբերի 10-ից 15-ից կսկսի շահագործել Կաշինի Մարտակերտի շրջանում Պղնձի մեր հանքարդյունաբերական կոմպլեքսը, որը շահագործում է Բեզմետոլսը, գիտեք, ոսկին սպառվել է Դրմբոնում, այսօր Դրմբոն աշխատում է Կաշինից տեղափոխված Պղնձի հումքի վրա, իսկ դա նշանակում է երկար ճանապարհ, ծախսեր, մանավանդ եթե նաև համոզված եմ հետևում եք, եթե չեք հետևում, խորհուրդ եմ տալիս հետևել Պղնձի նավթի գներին այսօր շատ ցածր գներ է պղնձի գները, որը խնդիրը դա համար ամեն մի կոպեկ պետք է տնտեսել։ Դա մեր ամենախոշոր պրոյեկտն է։ Մեր մյուս ուղությունը գյուղատնտեսությունը ռիսկային, բայց մշտական եւ ամեն տարի պետք է մեծ ավելի ուշադրություն դարձնենք եւ ավելի շատ գյուղատնտեսության բնագավառում տեխնոլոգիաները օգտագործել, զարգացած կուլտուրա օգտագործել, աշխատանքի կուլտուրայի մասին եմ խոսում, որտեղ մենք ունենք խնդիրներ։ Այո, ժամանակակից տեխնիկա ենք ներկրել, գերմանական կլինի, եվրոպական կլինի, կլինի, տրակտորներ կլինին, կոմբայներ կլինեն, բայց հեռու ենք ընդհանուր բավարար աստիճանից կամ այն հարթությունից, որ արդեն ժամանակակից տնտեսությունը հասել է, այստեղ անելիքներ շատ ունենք եւ հիմնականում արտադրողականության, ինտենսիվ զարգացման վրա մենք պետք է մտածենք։ Այստեղ ներդրումները մեծ ծավալ են պահանջում։ Սա ժամանակի խնդիր է, բայց մենք պետք է համարձակ քայլենք, գնանք առաջ։ Երրորդ ուղղությունը արդյունաբերությունն է առաջին հերթին հիդրոէներգետիկան եւ վերամշակումը։ Հիդրոէ էներգետիկան երևի կարելի համարել մեր ամենահաջողված ուղղությունը, եթե հանքերում կախված ենք միջազգային գներից, եթե գյուղատնտեսությունում ռիսկային է ինչ որտեղ խնդիրներ կան, ապա այստեղ սահուն ինչ որտեղ էլ պլանից առաջ, ինչ որտեղ էլ ավելի ողջևորված ծրագրեր են կատարում։ Աշխատում է 10-ից ավել փոքր հիդրոէլեկտրոկայաններ եւ առաջիկայում այսօր հաշվել է մոտ 50 մեգավատ հզորության շինարարական աշխատանքներ սկսված են։ Իհարկե, սա ոչ մասնագետի համար կարող է որևէ բան չի հուշում, եթե մինչև 2007 թիվ, այսինքն մինչև մեր այդ փոքր եկերի քաղաքականությունը կիրառելը, տարեկան միջին արտադրվում էր 90 միլիոն կիլովատժամ էլեկտրակայանի, որը մեր սպառման օրինակ 40%-ն էր կամ 35%-ը սպառումը մոտ 200-220 միլիոն, այս տարի ավելի քան 230-240 միլիոն է արտադրվելու, մոտենում է 3 անգամ ավել արտադրության, իհարկե զուգահեռ տնտեսության ակտիվության հետ սպառումն է ավելացել ավելի քան 300 միլիոն կիլովատժամ, բայց 2018 թվականին հասնելու ենք 500 միլիոն անում կիլովատժամ արտադրության։ Պատկերացրեք, ինչպիսի ցանիշներ են սպասում եւ մանավանդ, որ արդեն հիմնական ներդրումները պայմանավորված են։ Վերամշակումը նշեցի, ունենք արդեն բրենդային ապրանք Արցախ ֆրուտ, որ Ռուսաստանում արդեն մեծ ճանաչում է ստացել եւ Ղարաբաղից ով ուզում է պահածու նման արտադրանք վաճառել, ասում են թող անունը գրած լինի Արցախ ֆրուտ։ Գիտեք Արցախ ֆրուտի հիմնական ինվեստորը պետությունն է հիմնադրամի միջոցով։ Այսօր աճում է նաեւ այդ բնակավարը։ Եվ գյուղատնտեսության զարգացման զուգահեռ մենք կարողանում ենք վերամշակման ծավալները ավելացնել։ Իհարկե փայտամշակում, այլընտրանքային էներգետիկա մնացած արդեն երևի հարցու պատասխանի ձևաչափով Բարեկամներ, ուսանողներին հուզող հարցերին եւ դրանց պատասխաններին կանդրադառնանք մեր առաջկա թողարկումներից մեկում։ Ավարտվեց Արագաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա նոյեմբերի 25-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր Արցախի հանրապետության վարչապետ Արա Հարությունյանի վերջերս Արցախի Մայր բուհի ուսանողների հետ ունեցած հանդիպմանը, հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք